pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 13, 2003, itinalaga ang prelate ng Batanes si Bishop Camilo Gregorio siya ang pangapat na obispong itinalaga sa nasabing prelatura. Samantala, sa pareho ring petsa, hinalinhinan ni Bishop Emilio Marquez si Bishop Ruben Profugo bilang obispo ng Diocese ng Lucena. Siya ang namumuno sa diocese hanggang sa kasalukuyan inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.